Tā lai to slēdz Jēzus Kristus. Šodien mums ir pirmā sveicarojuma diena, nu otra, bet patiesībā tā nopietna pirmā. Nu un man liekas, ka visiem no jums kabatā vai vēl kaut kur atrodās šīs lūkšanas krēles, kurus mēs saucam par rožu kroni, tāpat kā arī šo lūkšanas, es nezinu, sistēmu, Jo ik vienā gadījumā bija pateikts visiem paņemt līdzi. Un eh, mūsdienās, nu es tā negribu patiesībā generalizēt, bet izskatās, ka nevienmēr un ne visiem rožu kronis ir ierasta lūkšana. Jo, ja tā apskatīties, kur mēs to varam satikt, nu, mēs varam ienākt baznīcā pēc mises, pirms mises, un tur būs pārsvarā sievietes, veids pensijas gados, jā, kas kopīgi lūksies to rožu kroni. Mums Latvija ir nemitīgas rožu kroņa kustība, nu, laikam Marijas leģions arī ar to dažādos veidos nodarbojās. Uh, un tad patiesībā tāda vieta, kur publiski mēs varam arī satikt uh, rožu kroni lūkšanu un arī praktizēt to, tas ir svētceļojums. Atsevišķos gadījumos sanāk dienā lūgties trīs daļas, jā, tagad mums rožu kronim ir četras daļas kopumā. Nu, pārsvarā parastajā dienā varbūt tā ir viena daļa. Un es esmu saskāries, ka patiesībā rožu kroņu lūkšanā ir ļoti daudz nu, pretenzijas no cilvēkiem. Ļoti daudziem nepatīk. Nu, man to grūti saprast, jo man it kā patīk tieši otrādi, un rožu kronis ir universāla lūkšana. Jo no vienas puses, jā, mums uh, rožakrona sastāv no uh, atkārto, lūkšām, ko mēs atkārtojam. Mums ir tēvs mūsu. Mēs zinām, ka tā ir lūkšana, ko mums iemācīja pats pestītājs. Tāpēc tā ir lūkšana, kas apvieno visus kristiešus, kas apvieno mūs. Tā ir lūkšana, ko mēs lūdzamies arī misē. Tad mums ir gods, lai ir tēvam un dēlam svētēm garam, jā, kur mēs arī apliecinām savu ticību uh, trīsenīgajam dievam, uh, Un tad mums ir esi sveicināta. Un principā esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi, tu esi sveitīta starp sievietēm un sveitīts ir tavas miesa auglis Jēzus. Tas ir reāli citāts no svētajiem rakstiem. Tādēļ no vienas puses tie ir vērti, ko teica eh, Anģels, sanākums Gabriels, jā, dievmātei, un otrais to, ko teica Jāņa Kristītāja māte, kad viņa satika dievmāti. Tāpēc patiesībā šo mēs lūdzamies Bībeles vārdos. Jā, šo esi sveicināt. Tā otrā daļa, ko pielika, man liekas Savonorola, viņš parāds jau mūsu šo saistību ar dievmāti un arī ar to neredzamo baznīcas daļu un kopumā mūsu kopību, ka mēs lūkšanā varam lūgties kopā ar citiem. Un uh, rožu kronim, jā, tad, tad uh, ir šī iespēja patiešām lūgties kopā. Jo Tur nevajag nekāds īpašs zināšanas, neko nevajag. Vajag principā zināt šos vārdus, un tad, kad mēs lūdzamies kopā ar rožu kroni, es domāju, šeit strādā šie pestītāji vārdi, ja, kur divi vai trīs sanāk manā vārdā, es esmu starp viņiem. Jo rožu kroni mēs vienmēr patiesībā lūdzamies Jēzus vārdā, jo kāpēc mēs pateicamies Dievmātei? Tāpēc, ka viņu, caur viņu mūsu pestītājs parādījās šajā pasaulē – un kļuva par mūsu pestītāju. Un mēs zinām, ka rožu kroņu lūkšanas saistīts ar tādām noteiktām tēmām, mēs saucam tos par noslēpumiem, ja? Un ja mēs mēģināsim tagad saprast, ja, par, ko šajo, par ko šajos noslēpumos vispār tiek runāts. Vispirms, gandrīz visus tagad no 20 noslēpumiem mēs varam nolasīt svētajos rakstos tiešā veidā. Tādēļ akal Tā ir Bībeles lasīšana, jā, šis pārdoms. Jo pirmās daļas, pirmais noslēpums mums ir, kunga eņģels pasludināja jaunajai Marijai. Ko viņš viņai pateica? Viņš pateica par to, ka viņa kļūs mamma pestītāja. Tādēļ viņš, tā ir sludināšana par Jēzu Kristu. Otrais, Svētā Marija apmeklē Svēto Elizabeti, un šeit tagad kāpē, kādā veidā viņa apmeklē viena, Nē, viņi apmeklē kopā ar Jēzu, jo bieži Marioloģijas lekcijās, runājot par dievmācu, piemēram, statujām, runājot par dievmācu ikonām, principā tiek uzskatīts, ka viņa visur ir ar Jēzu. Ja viņa ir it kā viena, tas nozīmē, ka Jēzus ir viņā un viņa atrodas tādā kā stāvoklī. Jā, tāpēc marioloģija vienmēr ir saistīta ar soteroloģiju, ar kristoloģiju. Līdzīgi kā visu rožu kronis. Ja? Trešais noslēpums, labi, otrajā noslēpumā arī notiek satikšana ne tikai starp Mariju un Elizabeti, jā, bet arī starp Jēzu un Jāni Kristītāju. Jā, tad ir tradīcija mūs māca, kas notika pirms viņa dzimšanas, un pēc tam tam bija arī ļoti svarīga loma jau uh, Jēzus dzīves laikā. Jā, un tad caur to mēs redzam arī, ka uh, Jau mācis kleipī viņš satikās ar personu, kas savienoja veco un jauno derību priekš mums. Trešais noslēpums – pestītāji nākšana pasaulē. Šis noslēpums arī saistīts ar patiesībā nu, daudziem vismīļākiem svētkiem, nu, jo tur dāvans dāvina, ja, bieži uh, tie ir Kristus dzimšanas svētki vai to, ko mēs saucam par Ziemassvētkiem. Ja. Tāpēc šis notikums ir par Jēzus dzimšanu, un šis notikums arī par vieniem ļoti svarīgiem baznīcas svētkiem. Ceturtais, pirmās daļas noslēpums mums ir Jēzus prezentācija templī. Ne Marijas prezentācija, Jēzus prezentācija templī. Piektais noslēpums, jā, mums ir kāds Marija ar Jāzepu meklē Jēzu, kur templī, kur viņš atkal pēc tradīcijas atradās starp šiem uh, skolotājiem, gudrējiem. Tāpēc mēs redzam, ka pirmajā rožu kroņa daļā mēs pārdomājam par Bībeles tekstiem, par Bībeles notikumiem, par Bībeles notikumiem, kuros tiešā veidā ir iesaistīts Jēzus. Caur to jau pirmā daļa mums parāda to, ka rožu kronis tā nav <laughs> vienkārši kā bieži mēs sakam, marioloģiska lūkšana, tā ir kristocentriska, kristoloģiska lūkšana. Un kad mēs to sapratīsim, mēs uzreiz savādāk varēsim skatīties uz rožu kronu kopumā. Jā, jo ne tā, ka ir problēmas ar marioloģiju, bet tāpēc, ka ir cilvēkiem varbūt nu, tāda neizpratne, viņi domā, kur rožu kroni ir Jēzus, tad rožu kroni Jēzus ir visur pēc būtības. Ja mēs skatāmies gaismas noslēpums, ja, Mēs redzam, ka viņi bija ielikti, lai runātu par konkrētiem notikumiem arī jau dzīves, uh, Jēzus dzīves laikā. Ja? Mēs pārdomājam tur Jēzus kristību. Mēs pārdomājam uh, šo brīnumu kanā, ja? ko mēs varam saukt par laulības svētkiem, ģimenes svētkiem, uh, laulības veitīšanas svētkiem no Jēzus puses. Ja? Jēzus iziet uh, un uz sludināšanu. Ja? Uh, vakar mums, ne, šodien, šodien, jā, mums ir apskaidrošanas svētki, jā, un otrās daļas, gaismas daļas sanāk, ceturtais noslēpums ir tieši par šo apskaidrošanu. Kur apustuļiem uz mirkli, vienalga viņi neko nesaprata, jā, bet viņiem uh, bija redzama šī Jēzus uh, godība, jā. Un uh, piektais noslēpums ir Jevharistija iedibināšana. Ai, Evharistija priekš mums, tā ir jau ne kaut kāda mācība par Jēzu, tā ir vieta, kur mēs satiekam Jēzu konkrēti, miesīgi, ķermeniski. Ja? Tāpēc otra daļa patiesībā tajā redzamā veidā mēs runājam tikai par Jēzu, nu, izņemot otro noslēpumu, jā, jo mēs atceramies, ka šīs brīnums kanā notika tādēļ, ka uh, eh, Dievmāt paprasīja pestītāji, lai viņš tad jau nu, sanāk uzsāk arī tādā redzamā veidā savu norī kalpojumu ar brīnumu palīdzību. Trešā daļa. Jēzus lūkšana Getsemāns dārzā. Jēzus saustīšana. Ja? Jēzus kronēšana ar ērkšķu kroni. Krusta ceļš, kurām ir veltīta daļa vēl atsevišķa lūkšana un Jēzus nāves krusta. Akal mēs zinām, ka krustaceļu noslēpumu uh, stacijās, jā, tad ir 4. stacijā Jēzus satiek savu svēto māti. Uh, mēs zinām, ka māte stāvēja pie krusta, un viņai bija nodot šīs Jēzus māceklis, jā, Jānis. Viņa bija viņam nodot jā, par māti, un caur to arī mums visiem Un mēs redzam, mēs domājam atkal par Jēzu, mēs domājam par notikumiem un lūdzamies saistībā ar notikumiem no viņa dzīves. Un kad mēs nonākam līdz ceturtājas daļas, tad mēs jau svinam šo pamat, uh, pamat svētkus, pamat notikumu mūsu ticībā, kas padara mūs par kristiešiem, tas ir Jēzus augšām celšanās kurai jau ir veltīti šie citi galvenie un svarīgi svētki, Jēzus augšām celšanas svētki, lieldienas, kā mēs viņus saucam. Un tad mums ir uh, otrais noslēpums. Jā, mums ir uzkāpšana debesīs, Jēzus. Mums ir trešais vasaras svētku vai baznīca dzimšanas svētku noslēpums. Un tad mums ir ceturtais un piektais Nu, ceturtais ir mariliģiskais noslēpums, kas ir saistīts ar mūsu ceļu uz aglonu. Jo ceturtās daļas, jā, sanāk, godības daļas ceturtais noslēpums ir kas? Ir dievmāts uzņemšana debesīs un 15. augustā tie būs šie galvenie svētki, uz, kurie, uz, kurām, uz kuriem mēs ejam, jā, uz aglonu. Un šeit mēs redzam, tieši parādās mūsu katoliska identitāte tieši šajos svētkos, un mēs šeit jau skatāmies un runājam caur tradīciju. Jo piektajā noslēpumā uh, dievmāts kronēšana ar debes godību, jā, mēs atrodam jau mazliet arī kaut ko citu, jo patiešām Jāņa atklāsuma grāmatā mēs varam atrast arī norādes uz šo noslēpumu, jo dievmāts loma arī nu, vēstures beigās, jā, viņa noteiktā veidā parādīsies. Tāpēc, skatoties uz rožu kroni, mēs redzam, ka viss rožu kronis vispirms ir biblisks. Jā, viņš izaug no Bībeles. Mēs, lasot arī šos noslēpumus, kā vakar mēs darījām, kas darīsim šodien, patiešām mēs vienkārši lasām Bībeles tekstus. Līdzīgi, ka tas notiek misē, jā, mēs lasām par galvenajiem mūsu pestīšanas vēstures noslēpumiem, par kuriem mēs varam pārdomāt dažādā veidā tieši rožakroņu lūkšanās vai rožakroņu meditācijās. Ja? Tāpēc kristocentrisms, kristoloģija, bibliskums, tas viss ir rožakroni. Tāpēc, ja jūs lūdzaties rožakroni, jūs lūdzaties bibliski, jūs lūdzaties, lūdzaties kristocentriski, jūs pārdomājat par to, ko Jēzus izdarīja mūsu dzīvē. Nākošais moments, ko mēs arī nu, sāksim vairāk fiksēt. Rožu kronim ir tāds, ka divas daļas, tādēļ viena daļa, tas ir mūsu nodomi, tas nozīmē, ka mēs varam saukt vai turēt savā sirdī tas, par ko mēs lūdzamies. Jo mums visiem ir noteikti veidi problēmas, ir tādas, par kurām mēs zinām, tās mēs varam noformulēt, bet dažreiz mēs esam kautrīgi, mums ir kaut kāds, varbūt cits problēmas, Un mēs to nevaram pateikt, bet mēs arī zinām, ka gars lūdzās tā, kā viņš grib, eh, mūsu sirdī. Un tā ir šī iespēja. Mēs varam pateikt kaut ko ar saviem vārdiem, un tas ir rožukroņa noslēpuma nodoms, un pēc tam mēs lūdzamies šo rožukroni, kur gars lūdzās par to, par ko mēs varbūt paši nevaram pateikt. Tāpēc tas ir ne tikai kopīgs, eh, kopīga lūkšana, ja? mūsu starpā. Bet tā ir lūkšana, kur mēs varam lūgties paši un kur caur mums var lūgties gars. Tāpēc principā harizmatiska kustība un tas, ka gars noteiktā veidā lūdzās caur ticīgiem, katoliskajā baznīcā parādījās un bija sen pirms harizmatiskas kustības parādīšanas. Ja? Jo, kad es par to dažreiz domāju, saprotu, ka savādāk laikam tas nevarēs strādāt, un savādāk arī nebija, nebūtu tik liela mīlestība visiem svētējiem, patiešām uz rožu kroņa lūkšanu. Un tad arī, patie, ka, ka es teicu, rožu kronis ir ļoti vienkārši lūkšana. Jo ir problēma dažreiz liekas, ka notiek tā atkārtošana, Atkārtošana dod iespēju mums stabilizēties. Atkārtošana dod iespējas mums nomierināties, un atkārtošana dod iespējas mums lūgties tad, kad mēs negribam, jo principā lūkšana nav saistīta tikai ar iedvesmu. Lūkšana ir arī saistīta ar darbu, un patiešām rožu kronis ir tas strīķis, nezinu, jā, tā trose, kas var mūs izvilkt arī kaut kādās grūtībās, uh, Kad mēs negribam lūgties, mēs esam pārāk nervozi, mums ir kaut kādas problēmas, rožu kronis viņš var nomierināt. Tieši caur šo atkārtošanu, kā tādu. Ja? Tāpēc, un viņš dod arī robežu. Robeža ir tāda, ka patiešām, tad arī es teicu, ar mūsu nodomiem noteikti, ja, kurus mēs lūdzamies, uh, Dažreiz mums grūti pašiem kaut ko formulēt. Mēs varam palūkties vienu, piemēram, noslēpumu, tad mēs varam palūkties ar saviem vārdiem, un tad atkal kaut kādu vienu noslēpumu, līdzīgi kā arī citas baznīcas fiksētas lūkšanas. Viņas dod mūsu brīvai lūkšanai noteiktos rāmjus un dod arī tādu speciālo patiesībā izpratni par to, kādā veidā vajag lūgties. Un svētceļojumā laiks ir laiks, kad, ja mēs to nedaram, tādēļ, ja ikdienā mums nesanāk lūgties rožu kroni vai tā nav mūsu lūkšana, dažreiz mēs gribam varbūt lūgties. Bet mēs nevaram atrast laiku, mēs nevaram kaut kādu spēju to izdarīt. Un tad, principā, svētceļojumā kopā ar citiem brāļiem un māsām mēs varam sākt trenēties un mazliet uzņemt to ātrumu, kas turpināsies pēc tam arī ārpusē. Ja? Jo patiešām šīs rožu kroņa lūkšana ir vienkārša un caur to visiem pieejama. Ja? Patiešām un ļoti dažādos apstākļos. Ir meditācijas, kur vajag koncentrēties, jā, kur vajag varbūt iztēli, kur vajag kaut kādu pilnīgo mieru, un to ļoti grūti iegūt. Rožukrons var palīdzēt šajā gadījumā. Teiksim, ja? nu, es negribu teikt, ka rožukrons nav visu lūkšanu māte, bet uh, tēvreiz laikam ir visu lūkšanu māte. Ja? Bet patiešām jūs variet pamēģināt mazliet savādāk arī šajā sveiceļojumā paskatīties uz rožukrona lūkšanām, uz noslēpumiem, saprast, ka tas patiešām ir caur Mariju pie Jēzus, jo rožu krons, nu es tikai pateikšu beigās to galveno, ir lūkšana priekš visiem. Tā ir lūkšana Jēzum, tā ir lūkšana par Jēzu. Mēs varam iedziļināties un vairāk runāt arī kādā veidā, tad mēs varam pārdomāt šos, šos noslēpumus, jā, un tā tālāk, un tā tālāk, bet galvenais ir, patiešām mazliet varbūt šajā sveceļojumā pavirzīt to mūsu kompasu, jā, nu, caur dievmātu, tāpēc patiesībā es domāju, viņi ir tā kompas bultiņa. Bet tad saprast, jā, ka rožu kroņu marioloģijā, jā, tādēļ tas uh, pamats, tas kodols, tā ir kristoloģija. Jā, un saprast, ka rožu kronim ir ļoti lielais potenciāls, kuru vajadzētu mēģināt izmantot, ko mēs arī šodien vēlāk arī darīsim.